О, друзяко Вілі-Вілі, як тобі не ведеться? Привітавшись із Вільнером, Крамер прийшов до справи. У нас тут агент, який каже, що знає тебе. Капітан Джон Сміт. Чи ти. А, то ти з ним знайомий? Добре. Добре, добре. Закінчивши, він повів далі. А «Е, ти можеш описати його? Крамер уважно слухав, дивлячись на сміта. Раптом він одвернувся. І Сміт мусив підвестись і стати перед ним. Дайте ліву руку, наказав Крамер. Так, так. Немає пучки на мізинці. Що ж на правому передпліччі? Сміт, не чекаючи прохання, оголив передпліччя. Так, два паралельні рубці на відстані трьох сантиметрів один від одного. Що? Сказати йому, що він зрадник? А йому скажіть, що він ренегат, розсміявся Сміт. А ти ренегат, сказав Крамер у трубку. Шамбертен, кажеш? Шамбертен, ну, спасибі, спасибі. На все добре, друзяко. На все добре. Він поклав трубку. Ми обидва віддаємо перевагу французьким винам, пояснив Сміт, ніби вибачаючись. Наш головний подвійний агент у Середземномор'ї. Захоплено сказав Крамер. А я нічого про нього не знав. Мабуть, тому він і є тим, ким є, сухо промовив Роземайер. Я щасливий. Сміт знизав плечима і швидко проговорив. То як мої вірчі грамоти? Бездоганні? вигукнув крамер. Бездоганні. А як щодо вірших грамот для двох наших друзів? похмуро запитав Сміт. Як ви знаєте, Крістіансен, Томас і Карачова справжні Крістіансен, Томас і Карачова, працюючи на про що на Бога ви говорите? закричав Крістіансен з обличчям перекривленим від злості. Справжній Крістіансен. Гартманів кийок опустився йому на голову, і він осів на підлогу. Його попереджали. Похмуро кинув крамер. Сподіваюсь, ви били не надто сильно Гартмане. Відрубався хвилини на дві. Заспокійливо відповів сержант. Гаразд. Гадаю, нам більше не заважатимуть капітан Шміте. Сміте, ще раз поправив Крамер Сміт. Отож, як я вже казав, працюючи на британську контррозвідку, вони не лише забезпечили глибоку інфільтрацію таємної служби Німеччини в англійську шпигунську мережу на континенті, а й самі створили першокласну мережу наших агентів в Англії надзвичайно цінну мережу. І про це добре знає адмірал Канаріс. Ну, це не моя парафія, сказав Крамер. Але дещо, звісно, я знаю, знаю. Сміт холодно скомандував. Встаньте, негідники. Встаньте і сядьте до столу. Сержанте, подайте руку тому хлопцю на підлозі. Здається, він приходить до тями. Розгублені, сповнені відчаю Карачова і Томас, підійшли і сіли за стіл. Невдовзі до них приєднався все ще приголомшений Крістіансен. Сержант постояв за ним рівно стільки, скільки треба було, щоб переконатись, що він не випаде з крісла і знову зайняв своє місце вартового.